บุ๊กทูสิบเอ็ดเทิร์ทเมติเทิร์ทเมติเดือนทเวบีทเวบีมกราคมยันวารียันวารี กุมภาพันธ์เทเบรวาลีเทเบรวาลีมีนาคม มาร์ติ มาร์ติ เมษายนอปริลีอปริลีพฤษภาคมไมซีไมซี มิถุนายน Ivnisi Ivnisi มีอยู่หกเดือน ეს არის 6 თვე. ეს არის 6 თვე. มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม იანვარი, თებერვალი, მარტი. ันวา ა ีเทเบรวาลีมาร์ตีเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน აპრილი, მაისი, ივნისი. აპრილი, მაისი და ივნისი. กรกฎาคม ივლისი Ivelisse สิงหาคม Agvisto Agvisto กันยายน Sektemberi Sektemberi ตุลาคม Oktomberi Oktomberi พฤศจิกายน n o เ e m b e r i n o เ e m b e r i ธันวาคม dekemberi dekemberi และยังมีอีกหกเดือนด้วย ესეც 6 თ ვ เอ ესეც 6 თვეა. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი. ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი. ტულაკომ, ფრუსაჯიკაიონ და თანვაკომ. ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი.